Aines Aristoi, egunon? Egunon. Eta gaurkoan, be, kanboko liburutegitik horbildu gira, liburu baten eh, aurkezpena eginen baita ukuzu. Hain aipatua izan da uste dute, araike, uh, eh, azken denbora otan, eh, berriki uh, xaran ere aurkeztua izan baita. Ordean, zoin uh, liburu da, bizki femininoa emaiten due, uh, asalean? Bai, beraz gaurko liburua deitzen da eta de kriz. Idoia Rodriguezak idatzi du, doni banelo itzundarra da hau, eta ez da ele berri bat, baizik eta ipuin sorta bat, amaika ipuin bat dira eh, liburu hortan, eta egia da azken hilabete hauetan, idoiaren berri ukandugula laire prentsan, sarako azokan, idazlen azokan, eta uh, irakurri izan dut liburu hori, eta merezimendu handia badu, dire gustuko. Mm Ipuin tipiak ondatzeko, autoekoizpenaren eh, apustua egin du idoiak, beraz 2006an hasi zen crowdfunding kampaina batekin diru biltzen, jan nahi du diru diruztatze parte hartzaileari esker egin duela proiektua. Beraz, uda berrian hasi zen, diru zama askifite lortu zuen, eta irailean plazaratu zuen bere liburua. Lehen argitalpena izan zen, ale guziak saldu zituen momentu hartan, irailean, eta geroztik, Otsaila pirilaz geroztik, ale berri batzu argitaratu ditu. Bon, bere, ahakastatipiao egin duelako, ukan duelako. Mm. Eta autoiko izpena denez, zer da, badu argitaletxe bat edo? Ez, ez ez. Denak behaurek egin du, edo lagun batzuekin. Berak egin du biztana e, idazketa, lagun batzuek zuzen du diotelana. Eta gero tokiko imprimatzaile batzuen gana urbildu da eta bere euh, konduz imprimarazi du. Ara, gaiten da frantzitzez surko akont d'auteur, autoreak bere baitatik langusia ere mandu uh, astapenetik bururaino. Naiz eta idoia eskalduna izan, eta de kriz euh, liburua, euh, ez da eskualaz izan? Ez, uh, berak frantsesez idazteko uh, autua egindu. Fe, autu bat baino gehiago, dirudienez, naturalki etorri zaion izkuntza idazteko bederen frantsesa izan da. Bere ama izkuntza frantsesa delako. Ara, beraz, galdera sobera pausatu gabe bere buruari, idazten hasi da, aspalitik idazten baitu, eta idazten duen izkuntza frantsesa da kasu, eh? ipuinak erraiten dugularik, beti aurrek pentsatzen dugu, <laughs> baina horre ez, ez da baita ezpada aurren dako idatzia. Ez hor, elduen dako ipuinak dira, argita garbi, eh, hamaika ipuin dira, eta hamaika pertsona desberdin segitzen ditugu, diatorri eta uh, bizi molde desberdinetakoak. Besteak beste, uh, bada, uh, uh, rege musikal, musikazale uh, urrikitu bat, Uh, bada homoseksual bikote bat, bada amasei urteko neska bat, berera kaselaz maite mindu dena, musika ekoizle bat, ara baitugu pertsona, hola galeria bada, pertsona ezbernetako galeria bada, biziki anitza, eta astapenean pertsona hauek normalak iduri balin badute ere, lehunak, edo norbezelakoak, hartuko gira momentu baten buruan, be, krisia baten gatik, lehertuko direla sutan jarriko direla eta gehiagik ere irat urbilduko direla. Hor dira, e, krisia egoera e, batzutan ahuntak, edo nuri gertatzen alditezkenak. Krisiak forma desberinak hartzen alditu liburu hortan. Badira, momentu batzu, nun pertsonek beren buruari galdeketak egiten dituzten, beraz hor, izaita dira krisia, biziari lotutako krisiak badira bitkote gatazkak, hori gauza juntak dira egunerokoak, badira gauza krisiak, bortitzagoak direnak, seksual eraso bat, ipuin batetan hori kondatua zaigu. Edo bere isketa biziki komplikatu eta tira biratxu bat, gizon eta emazte baten artean. Az krisia batzu bereziak dira, ez dira baitez egunero gertatuko, beste batzu aldiz ahuntak dira eta edo nori gertatzen aldira. Azer ekartzen du ondarean uh, olako ikupuin baten irakortzeak, ze ekarri dauzu zuri? Aski, dena da liburu hortan txartzen girelarik, erruxiak mendietan txartzen bagina bezala dela. Uh, emozio guziak, uh, emozio guzietatik pasatzen gira. Harri dura, beldura, keska, umoreainitz bada ipuin batzuetan, umore beltza ala ere, baina umoreainitz. Nik interesgarri atse maiten dut, da jende, jendearen baitan sartzen girela, eta azken finean ipuin bakanak ola biziki uh, orokorrak bilakatzen aldirela, kasikuni bertxalak, eta denek momentu batetan krisi bat iragaiten dugu bizian, Desberdinki kudeatzen aldugu, baina hauek ez dute bat ere kudeatzen, hauek jende hauek zartatzen dira, eta batzutan eh, bon, onda ikustea gauza batzu lehertzen direla eta beren baitatik ateratzen direla ere. E, haien hartan ez dute loturarik ala ere, salbu hiruk eta ez dut gehiago ezan nahi, zenta irakurleak bar ditu Bardu kausitu hori. E, baina uh, ahas desberdinak dira, ez dute lotura ondirik, eta ustez nahikoak dira hola, jadanik. Kasik emaiten du, zineman, izan dira berriki hor almodobar eta olakoak egin dituzte uh, estilo untakoak eh, ere? Be justuki, idoiak gaiten du uh, eh, almodobar edo Tarantino bezalako zinegilak ere hartzen dituela. Eta bestalde idazlen aldetik Virginie Depant frantzes idazlea ere ere hartzen du liburu hau biziki da. Irudiak asmatzen ditugu egeski eh, hori uh, alde bakots, eh, egoerak ere. Egan ere, liburu hori irakurtzean, pentsa daitekeela argentinak filma bati, berrikitan atera zena, eh, deitzen da gazteleraz relatos salvajez, Frantsesez atera zen lehenubo sobaz izenburuarekin. Uh, izen eta hor berdintzen labur metrai horietan, uh, eguneroko jende batzu ikusten ditugu ahont lehertzen. Mm -hmm. uh, haien uh, burutik joaiten eta eh, lehertzen. Mm -hmm. bat espititu hortan gira. Azala, uh, biziki polita da, fina estetikoa? Ba, Horregia erreteko, uh, bigarren argitalpenaren zat, asal hori autatu du idoiak, lehen argitalpenan etzen bat ala, argazki bat zen, bere amaren argazki bat gazte zelarik, Eh, begirada aski uh, ilun batekin. Eta lehen azala bere um, dirua eman zioten jendeak hautatu zuten. Ah. Eta hor biharren aldiuntan eh, bere buruari plazer egiteko gogoaukan du, beraz idoiak behaurek egindako marrazki bat ezagri du bere asalan. Eta bai ahosa da, bai neska itxura emaiten du, uda berri itxura bat, ola, laketa, bai liburu horrek ala ere feminismoa jokatzen du, aldarrikatzen du. Ez borroka baten antzera, baina azken finan eh, feminismoa junta egunerokoa, eh, liburu hortan emazteak nagusi dira, emaztea badira, eta emazte horiek edo zer egin dezakete, onena eta txajena. Eta ipuin horiekin, oi idoiak horretarazten du, azken finan emazteak besteak bezalako uh, izakiak direla, eta berdin bezala zartatzen aldirela eta itxuskeriak egiten aldituztela gizonak bezain bat. <laughs> Ados, ita de kriz beraz, eh, horretaratziko uh, daukuzu idazlea norden eta nori zuzentzen den, ez baitu denek eusi behar berdin, edo... <laughs> Bai, beraz, gaurko liburua deitzen da eta de kriz, hunan idazlea da Idoia Rodriguez Mondragon, uh, eh, liburua hau entzat da, ganezake bai, amasei urtetik goiti, gordina baita batzutan, ala ere, jana idut. dut. santsa batekin tokiko liburu dendetan atsemanen duzu horrein Interneten ere atseman daiteke, eh, idoiaren eh, blogean adibidez, eta beste nazkan buku mediatekan. Minizker hainitz, hainaxaristoi, besta liarteo? Ikus arteo.